для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Але дзяўчыну першы стрэл аглушыў. Паветраная хваля сарвала пілотку, скудлаціла белыя валасы. Яна выпустила сумку, заціснула рукамі вушы, твар скрывіўся ад жаху і зрабіўся непрыгожы, як у старой бабулі. Я ўзяў яе за руку і адвёў да Астахава, дзе хваля ад стрэлу не так біла. Але там яе спалохала гільза, якая вылетела пад ногі і дымілася. «Ой!» – ускрыкнула яна. Я мацней сціснуў яе маленькую руку, адпіхнуў гільзу нагой. На яе шчасце зрабілі ўсяго пяць залпаў. Разведчык развярнуўся і пайшоў назад, набіраючы вышыню. Вейнфельчар глядзела на нас, як на герояў. Забывшыся на субардынацыю, я тихо спытаў – Як ваше имя? Антонина Васильевна. Тоня. Тоня. Потым схамянулася, успомнила свое становище, свой страх, на які она не имела права по статуту, и невядома, за что поддяковавши, хутенько пошла. Муха чамусь хихикнул. Чарняк сказал, «Э, прыгожая!» Астахаў, збіраючы гільзы, уздыхнуў і нечакана прачытаў вядомы радок з Някрасава. «Доля ты, руская долюшка женская!» 22 жніўня. Боль. Боль у сэрцы. Я думаў, што людзі гавораць так, каб вобразна перадаць пачуццё гора, смутку. Баліць сэрца? Не. Яно не баліць. Яно проста сціскаецца і робіцца у два, тры, можа, у пяць разоў меншае. Яму цяжка, яно не прыносіць бадёрасці, упэўненасці, радасці. Радасці. Яно сціскаецца, і ў чалавеку ўсё замірае, насцярожваецца. Гэта страшней за любы фізічны боль. Раніцой, як заўсёды, першы абышоў разлікі камісар. Якія навіны, таварыш палітрук? Мы прывыклі да благіх навіны, ўжо не баімся іх, верым, што будзе пералом. Я спытаю бадзёра, бо ноч была ціха і доўгая. А што трэба? Трэба як жартують хлопці солдату. Добрий харч, ды довгий сон. Лазебны нейк асабліва паглядзеў на мяне і адказаў не адразу. Пасля жорсткіх баёў нашы войскі пакінулі гомель. Ён сказаў так быццам, і для яго гэта быў самы дарагі горад. Чаму яно сціснулася дурное сэрца? Хіба я не чакаў гэтага? Не, гэтага нельга чакаць, як нельга чакаць смерці, думаць пра яе, бо тады не было б як жыць. Увесь час жыла надзея, а можа пералом наступіць да таго, як гэта здарыцца. Можа, іх затрымаюць там, на Дняпры, нават калі некалькі дзён назад паведамілі аб здачы Смаленска – дзе смаленск яна ўсё яшчэ цяплілася моя надзея а цяпер камісар гаварыў нешта пра стратэгію пра неабходнасць выраўніваць лінію фронту я не чуў я слухаў власнае сэрце як яно сціскалася пайшоў да сені Ён сядзеў на скрынках з-пад дальнамера і курыў. Па выразу твару, па смутку ў вачах я ўбачыў, што ён ведае, таму я нічога не сказаў. Доўга сядзелі моўчкі. Ніколі мы так падоўгу не маўчалі, гэта не ўласціва нам. Ад маўчання зрабілася яшчэ цяжэй, і я паспрабаваў суцешыць яго і сябе. Будзем спадзявацца, што яны эвакуіраваліся. Будзем спадзявацца. Коротка адказаў ён і запаліў другую папяросу. шост жніўня. Два месершміты 110 доўга лазілі паміж навакольных сопак. Мы спрабавалі абстраляць, але яны хадзілі так нізка, што снарад пацэліў у вяршыню гары а там маглі быць людзі. Невядома была мэта гэтых шакалаў, што яны вынюхваюць. <laughs> Яны дачакаюцца, пакуль падымецца сафонаў, гаварылі байцы. Ён пакажа ім, чым пахнуць сопкі. Кумір наш сафонаў лётаў цяпер на новенькім вастраносым мігу, і хоць мы яго ні разу не бачылі, не забываў пра нас – час ад часу пролятаў над батарэяй, прывітальна махаў крыламі. Але цяпер знішчальнікі не падымаліся і мессеры паводзілі сябе ўсё больш нахабна. Батарэя напружана сачыла за кожным іх манеўрам. На КП сабраліся ўсе офіцеры. Там жа стаяла і Рамашова, ваенфельчар. Яна трэці раз ужо на батарэе і ніколі не прамінае маёй гарматы. Сустракаемся мы цяпер, як добрыя знаёмыя і гутарым проста па-сяброўску. Адзін раз нават, памыліўшыся, я назваў яе Тоняй. Абышлося, яна зрабіла выгляд, што не заўважыла. Цяпер яна смялела ўвесь час пра нешта пыталася. Чуўся яе пявучы галасок, ёй адказваў Сцяпан кідала, яго ёмкі бас гудзеў у цішыні, як звон, хоць гаварыў ён на паўголас. Побач з сеўчынкам – які не спускаў вачэй з ворага, насцярожана стрых вушамі Лёша, высока ўзняўшы свае маладыя прыгожыя рогі. Гарматы весь час паварочваліся па азімуту, наводчыкі не выпускалі цэлявы, вось самалёты, як акулы, разышліся, сышліся, слізганулі ўніз, бліснуўшы крыламі, развернуліся па самалёту міг. Адзін усяго стрэл, месеры са звонам і свістам так нізка, што тузанулася паветра, пранесліся над батарэяй. Музыка Муха, што ёсць сілы, пачаў круціць паваротны механізм, каб развярнуць гармату і раптам лажыся. Нязвыклая, незразумелая каманда, якой мы ніколі не чулі. Лажыся! Другі раз Сеўчынка закрычаў аднекуль з глыбіні быццам з-пад зямлі. Я высунуўся з катлавана. На капе, на прыборы, дальнамеры нікога не было відаць, усе ляжалі. Адзін Лёша стаяў па-ранейшаму і спалохана нюхаў паветра. Што здарылася? Чаму ўсе ляжаць? Ах, я б паваліўся ніц, як падкошаны, і таксама закрычаў дзікім голасам «Лажыся!» Паміж гарматай і капэ, бліжэй да прыбора, ляжала бомба. Бомба. здавалася, што яна варушыцца, сунецца. Секунда, другая, ціха. «Што такое, камандзір?» – спытаў Астахаў. «За нашым брустверам бомба». «Бомба?» – Фрыд падхапіўся, відаць, хацеў бегчы ўцякаць. Астахаў стукнуў яго кулаком па шыі і прыціснуў да зямлі. «Куды, вар'ят, жыць абрыдла?» праходзіць хвіліна. Калі ж яна падла ўзарвецца агіднае чуванне. Чарняк не вытрымаў, ён ляжаў з другога боку гарматы, выглянуў і паведаміў: «Ляжыць!» Я вылаяўся. «Я табе павыглядваю, цыганская твая душа!» І раптам блізкі звонкі голас. «Ды та памажыце ж хто-небудзь ліха на вас!» Я падхапіўся і пахаладзеў. Каля бомбы падняўшы яе на папа стаяў сене пясоцкі. Ён думаў, што гэта пяцідзясятка і хацеў відаць узваліць яе на плечы, але чурка аказалася 100 кілаграмовай, такі цяжар яму быў не па сіле, і ён клікаў на дапамогу. пайсці? Страшэнна брыдкі холад кальнуў у пяты і аддаўся ў мозгу. Уявілася цела, маё цела жывое маладое разлятаецца крывавымі шматкамі бр. Ляснулі зубы. Баязлівец вылаяў я сябе ідзі. Пакуль я гэтак змагаўся сам з сабою побач, сянем апынуўся кідала. Яны скрыжавалі рукі, паднялі смертаносны груз і панеслі за пазіцыю. Уся батарэя адразу узнялася на ногі, забыўшыся на небяспеку, байцы вылезлі на брустверы і не зводзілі заварожаных позіркаў з двух смельчакоў, але ніхто не гуку. Людзі нясуць смерць, ідуць быццам па танюсенькай вяровачцы над безданню. Ні словам, ні ўздыхам, ні кашлям нельга перашкодзіць ім у такім момант. Яны занеслі бомбу ў балотістую нізіну, асцярожна паклалі на пажоўклы мох і гэтак жа павольна, не спяшаючыся, рушылі назад. Ішлі ў нагу плячо ў плячо, адзін высокі, дзябёлы, другі сеня на галаву ніжэйшы, можа таму ён больш энергічна махаў рукамі. Першы не вытрымаў сеўчынка, закрычаў дзіўным голасам, хрыпла, зрываючыся «Бягом!» «Э, бісавы діти!» Пясоцкий кідал адскочылі адзін ад аднагой, нахіліўшыся пабеглі. «Бягом, японскі бог! Ходзіце, як па бульвары! Я вас навучу бегаць!» Грымеў камбат, хоць безумоўна яму хацелася абняць і пацалаваць гэтых бісавых дзітэй. Бомба не ўзарвалася. Праз гадзіну яе разрадзілі сапёры, якіх выклікалі з горада. Каля агульная ўзрушанасць і захапленне нарэшце ўтымаваліся, я пайшоў да сені і сказаў, што таксама хачу паціснуць яму руку. Без лішніх слоў, як друг. Ён схаваў свае рукі за спіну і злосна адказаў: "Пайшоў ты, абрыдла мне". Але ўбачыў, што ашаламіў мяне, загаварыў больш лагодна: "Навошта з мяне рабіць героя?" Гераізм гэта свядома і разумнае, а я несвядома ды да не вельмі разумна. Ты думаеш, я смелы такі? Ха, глупства. Я баюся смерці, як ты, як усе. У мяне і цяпер дрыжаць калені. Чаму я падхапіўся? Проста э, парыў. Стала непрыемна, крыўдна, абразліва, што мы нюхаем зямлю з-за нейкай адной паршывай бомбы. Я глянуў, ляжыць, маленькая такая, а не помню. Може, захотелася паказаць сябе вось якія палюбуйцеся. Ён крыва усміхнуўся. Дзяўчына побач стаяла, які ж тут гераізм. Дарэмна ты запярэчыў я. Гэта ўсё твой самааналіз. Ты абавязкова хочаш усё ўсвядоміць, знайсці вытокія прычыны, чаму, навошта. Добра, гэта парыў але высакародны парывы я здымаю шапку. Безумству храбрых паём мы славу, безумства храбрых – вот мудрасць жызні. Так, здаецца, сказаў чалавек, якога мы з табой аднолькава любім. Ай, так то так, але ўсё адно на душы пагана чамусьці. Пагана. Вось У мяне сапраўды пагана прызнаўся я, адказваючы на шчырасць шчырасцю. Я падхапіўся, калі ты клікаў на дапамогу. Я прымушаў сябе пайсці, не здолеў, збаяўся. Дык ведай, што лепш адчуваць сябе героем, чым баязліўцам. Ён паглядзеў на мяне крыху здзіўлена, задумаўся. Я не адчуваю сябе героем, і ты не лічы сябе баязліўцам, смешна, каб усе кінуліся да гэтай праклятай бомбы. Але Сцяпан малайчына. Так, калі хочаш ведаць, дык у яго гэта бадай што гераізм, ён пайшоў свядома, а я дурань нават і не падумаў, што не здолею падняць яе. Мы доўга гутарылі на гэтую тэму, спрачаліся. Маё развярэджанае сумленне ён здаецца супакою. Заўтра нас павінны прымаць у кандыдаты партыі. Я сказаў, што вось ён напярэдадні гэтай падзеі даказаў сваё права быць у радах партыі, а я, наадварот, пераканаўся, што не здольны на самахвярны подзвіг, што я па сутнасці яшчэ баязлівец. Дык можа, каб быць шчырым, варта сказаць пра сваё сумненне таварышам. Сеня сказаў, што я дурань, што гэта мая выдумка, якая выходзіць з таго ж корпання ў душы, у якім я б вінаваціў яго, што мяне могуць нават узняць на смех. Паддумаўшы, я згадзіўся з ім і крыху супакоюся. Але я яго не разумею, магчыма, упершыню не магу зразумець, чаму ён як бы нездаволены сваім учынкам. Я безумоўна ганарыўся б, каб аднёс з пазіцыі бомбу і адчуваў бы сябе героем. 15 верасня. Нас перакінулі на той бок заліва на заходні. Шкада было абжытых зямлянак, у якія нашы знаходлівыя сувязісты нават правялі з горада электрычнасць. Утульна нам жылося цёпла. Муха бурчаў, якая розніца, дзе будзе стаяць батарэя, з якога боку страляць. З ім моўчкі згаджаліся. Але калі адразу ж пасля таго, як занялі баявы парадак Сеўчынка, пачаў трэніроўку, у гэты раз не па самалёту, а па танках і пяхоце, змоўк нават муха. І ўсе непазнавальна змяніліся. Зрабіліся маўклівыя, засяроджаныя, пільныя. У мінулую ноч, ясную марозную, так ужо мароз – Мы бачылі з нашай высокай сопкі далёкія зарніцы на паўночным захадзе. Гэта фронт. Дзе ён? Ніхто нічога пэўнага не кажа, ні камісар, ні камандзір. Па вузкай камяністай дарозе, што пятляе сярод сопак, сёння ішла пяхота. З цяжкімі ранцамі, за плячамі, з вінтоўкамі. Яны глядзелі на батарэю і крычалі нешта насмешлівае, магчыма, абразлівае – Хлопцы балюча ўспрымаюць гэта, лаюцца. Не на тых, безумоўна, што пайшлі туды, дзе бліскаюць зарніцы, адкуль многія з іх не вернуцца. Лаюцца наогул у Бога, у Гітлера. Цяжкімі ламамі мы трэці дзень. Дзяўбём скалу, граніт, капаем катлаваны і зямлянкі. Музыка крывавыя мазалі. Кароткі адпачынак трэніроўка па наземных цэлях. Батарэя трымае пад прыцэлам лагчыну, па якой адыходзіць удаль дарога. Пяхота можа абысці па лясістых сопках, але танкі могуць рухацца толькі па гэтай дарозе, іншых шляхоў тут няма. Няўжо яны прарвуцца і сюды? Тады мы павінны будзем стаяць насмерць. Кожны дзень Кожную гадзіну і хвіліну я рыхтую сябе да гэтага памерці, але не збаяцца не адступіць. Пры сваім росце дрэнна зараджаю, калі нізкі вугал узвышэння не дастаю. Упарта трэніруюся, вучу іншыя нумары. Многае будзе залежаць ад трапнай наводкі тэмпу агню. Я прапанаваў, каб прыборшчыкі таксама вучыліся наводзіць і страляць страху няма таго страху які быў у пачатку вайны але адчуваецца нейкі як бы цяжкі смутак расставання з нечым дарагім сёння пайшоў снег і ўсё навокал пакрылася ўрачыстай некранута сарамлівай беллю усё акрамя заліва які стаў яшчэ чарнейшы ажно ну блішчыць як дзёгаць Не люблю глядзець на гэтую чарнату, дыхае магілай. Няўжо зіма у пачатку верасня не было ж восені, не паспелі нават брусніцы, якіх тут на сонцы хоць граблямі зграбай. Чырвона-зялёныя ягады засыпае снег, ад гэтага таксама робіцца сумнай, думаецца ў нас дома яшчэ па сутнасці лета. Восень ледзь-ледзь кранае першай пазалотай лісце бярус і асін. Дома! Што робіцца сёння там, дзе наша дамоўка? 11 верасня. Сёння Сеўчынка і камісар раптам вырашылі арганізаваць канцэрт батарэйнай самадзейнасці, якімі рыхтавалі. Гэта было неспадзявана і незразумела. Людзі смертэльна змораны. Тыдзень дзяўблі скалу, будавалі зямлянкі, трэніраваліся, вялі баі, бо налёты ў апошнія дні даволі часты. Муха бурчаў, Паспаць да ліпа не песнямі частаваць, Галоднаму не да песень. У глыбіні душы нават я падтрымліваў яго, хоць канцэрт мяне цікавіў, у ім удзельнічала Тоня Рамашова. Можа, камбат знарок выбраў такі выпадак, каб упрыгожыць канцэрт адзінай жанчыны. Яна прыехала раніцой паклапаціцца аб нашым здароўі. Пасля налёту не прыйшоў кацер, і яна вымушана была астацца начаваць. Было даволі холодна, хоць апошнія дні пацяплела снег растаў. Байцы збіраліся марудна, нездаволены. Сеўчынка мусіў выклікаць усіх па камандзе «Батарэя! Строіцца!» Размясціліся ў цэнтры пазіцыі. Акцёры выступалі з узвышэння, на якім звычайна стаяў і сачыў за небам разведчык. Рана змерклася, бо пад вечар з мора прыплылі цяжкія хмары, надвор'е тут мяняецца ў восень кожную гадзіну. Было дазволена курыць, і слухачы, якія сядзелі наўкругам, хто на чым большасць на пустых снарадных скрынках курылі і ўспышкі цыгарак асвятлялі іх твары першых выканаўцаў сустрэлі стрымана. Я цешыў сябе думкай, што здзіўлю батарэйцаў песні аб сокалі, асабліва дарогамі смаленшчыны. Верш гэты моцна крануў мяне, я запомніў яго, прычытаўшы два-тры разы і схаваў ранец адзін экземпляр газеты, каб ніхто больш не чытаў да майго выступлення. Песні вяла папляскалі зноў, пры зямлі пад нахіленымі постацямі успыхнулі запалкі. Мне прыкурыць сухараў. Муха, не тушы, дакурыць павел. Адна за адной загараліся цыгаркі. Я стаяў і ў думках лаяў сваіх сяброў, якіх дагэтуль любіў чэрствыя людзі. Ім бы толькі курыць ды матюкацца ніякага адчування прыгожага, паважалі б хоць горкага. чытаў і самому хацелася плакаць. Голас дрыжаў, перарываўся. Дарогам не аплодзіравалі зусім, толькі чамусьці згаслі цыгаркі, зрабілася ціха-ціха. Ці не ляцяць самалёты? Не. Лёша фыркнуў цемры бестурботна, спакойна, а ў яго самы тонкі слых ён чуе шум матораў першы. Я сеў за сцэнай, на зямляцы разведчыкаў і шаломлены няўдачы, пакрыўджаны, усхваляваны, задумаўся і не вельмі слухаў іншых. І раптам выбух аплодысментаў. Каму? Завошта? Віктор Вальноў спяваў пад акампанемент гітары, яму крычалі «Біс, паўтары, давай яшчэ!» Мне зрабілася сорамна. Няшчасны эгаіст, я не чуў нават, што спяваў сябра, а сам патрабую нейкай асаблівай увагі і прызнання. Ён паўтарыў, вараціўся ночью мельнік. Хітры масквіч, ведае, чым можна зацікавіць людзей у такі момант, жартам, гумарам. Смутку, цяжкага роздуму хапае і так, падумаў я. І зноў памыліўся. Выйшлі сені пясоцкі сувязі з лабада, заспявалі «Ой, там за лісом, за дубиною, сидів голубко з голубиною». Голуба забілі, а голубку завезлі за Дунай, у палон, сыплюць ёй пшанічку, прапануюць любога з двадцати голубов, але ніхто ёй не любы, бо няма такога, як яе быў мілы. Гэта... Гэта пра нашых каханак, жонак, што засталіся там у фашысцкім палоне, пра Сашу. Я адчуваў слёзы на вачах, слухаючы песню. Запладзіравалі не адразу, быццам чакалі працягу, што ж далей, а потым пляскалі доўга, дружна, горача, без крыкаў, без просьбы паўтарыць, але з удзячнасцю, якая адчувалася ў саміх воплісках. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.